Ինումա չինում մին ցուկում փռնող այնում։ Է ցուկում փռնող են ինումա մին կնեկ մին տղա։ Ատրանք շատ աղկատին ապրում։ Հարը տղեն հտամ մնոր ցուկունն փռնում մին թարավ ապրում։ Մինոր հարը հվնդանամա տղան մնակ ակենամ ցուկում փռնում։ Դիբրուգնը թորը կցումա կետը մին ոսկե ցուկունա դուսկամ։ Է ցուկունը լեզու առնում խոսում ասմա Այ տղա, այ ջահիլ տղա, ինձ էլ հաճյուրը գցի, քեզ մին լոթ ընկանեմ, ինձ զատ էլի, ինձ պես թող քինիմ։ Այդ տղան ուրա մտքում ասում է. «Աստրանա ինձ ինչ լիոթունանող գնի վերանի։ Լեհապես թողեմ քինի լի կոզի յուրի գնու սոված կմանանք»։ Պիտի ելանում է։ Տերտակ յետատերնում տոն։ Հարը իրան կզնում է ասում է. «Աշան տղա, պամարծուկունը կփռնի մինել պես կթողե»։ Այդ շտեղակերած, հա՞։ Դե բաց այդ տղան ամմնոր յուրան հացեն փայե բերում է, քցյումծովը ցիկունը կյամա յորոնում օտում։ Մին օրել հարը ուշունստալավ ընդրան տանան տեսակցում ասում է այշի կորակ։ Պայես ամմնոր չչարվիմ, ջափակաշիմ, քրտունք թափիմ, հաց աշխատեմ դու տանես ծյուկն են տաս։ Դե կլոխոտ գրփլմի է, տեսեք տանան ռադիլ, էլ աշկս կստասնալուչ։ Բաշ տեղոզմս քինի, ես էլիմ բախտս։ Լա ասում են տղայինի, տղայինի։ Ես էլ քս տղա։ Հմ, տեսնամ դերդիս ինչ դերմանա է, աղջիկի հազարապատի կտրանա լավա։ Այդ տղան լացնել հավ երագենում, գլոխ երոնում քինում։ Քինումա, քինում, ինգում մի երգիրոտ արաշխար, ճանապարհը մի պարա մարդ աջում ասմա, «Աբալա, էջտեղս քինում, իտի մինն մենակ»։ Ապեր քինամո աշխատանքի վեր մին թերավ գլոխս պահեմ։ Այդ բառը մարդն ասում է. «Աղարի բալա, ես էլ եմ աշխատանքի կինեմ։ Եկ մինտեղ քինենք աշխատենք։ Մինտեղ էլ ապրենք։ Հա, ինչ գնի։ Ինչ էլ աշխատենք, հալալ մը չենք կսանենք»։ Այդ տղան ռազի է գնում։ Քնամ, քնամ, շատ են քնամ, խրեգ են քնամ, շատն ու խրեգ իրանք են գտում։ Վերջը ուսնում եմ մի մած հարուստ քաղաքի։ Քնաման տղեն թակավեր են մծին կոշտը ղաչանքանով էր իրանց աշխատանքի յուրոնե։ Այդ մծը դրանց գեդա է յուրոնում։ Այդ թակավերը մին մարալ ջերան աղջիկ այնում։ Մին դոնում այդ աղջիկանը լուսուն լալկվում է։ Թակավերը հիշքան դոկտորնայական ճուն բեն չի տեսքյա։ Ոչ միննելա կարամ չընթալովցնեն։ Մինոր այդ պարամարտի մինչը պացերքին կինամա թակավերեն կոշտ ասմա Թակավերն ապրածկենա եկալա աղջիկի դլիվցնեմ Թակավերը կզնում ասումա ապարա ապալամալ խոսել մել դու լալեք դլիվցնող չես կինեպենիտ Ամա այդ մարդը ծեր չի քաշում ասմա չէ վեր չէ ես կլիվցնեմ Թակավերն ասմա դևերտիա իմ աղջիկս լապ արրե տեն ինգածը երկու հոտ խսուրու Թակարես խսցնիս, համ աղջիկս քեզ գտամ, համ էլ թակավորությանս քեզ գտամ քեզ։ Այդ բառը մարդն ասում է, թակավերն ապրած կենա, առաջի դնում ու քողջիկանը դլա էսյուրի գնը կխսցնեմ։ Աղջիկանը տիրմին օթախի քունջում, յա պուճախում։ Մին փերդել քաշի վեր իրեսը իրվավիչ։ Թակավերը տիելանոմա։ Յուրի գնը այդ բառը մարդը թակուհունն է, կինաման այդ աղջիկանը օթախը։ Ատանք մին խելլա զրուցներ անի յետը Այդ բառը մարդը ճպատը թող անում գցում օթաղի մաշտեղը ասում է. «Դե մոնք շատ խոսեցինք, մենք էլ թող ճպատը խոսի»։ Թակավոր են կնեգի մնամա մատ մնացած։ Ճպատն ասում է. «Թակավոր են աղջիկ, լավ լսե, պատասխանը ստալու»։ Ինումա չինում մի մարդ է ինում։ Այդ մարդին ինումա 3 տղա։ Դա իրան տողորցը ղարկումա կրթիլի։ Իրը քաղբերն լավ են կարդում, այնպես ու շկոլնել են ավարտում։ Այդ իրեքին էլ լավ կրթիլի հետ է բադարկեք են տամ։ Մծն տամն մին հիլի, մաշնակ եմ մին մոտոցիկլ, կուճուրունել մին կերմիր խնձոր։ Ըտրանք ետ ընտերնում թագյան տոն։ Ճանապարհին մծախ բերի եշմա հիլումը ասմա գյդը մք ինչ կա մզանա շատ հրու մին գեղեցիկ աղջիկ նա շատ ծանդր հիվանդա շատ ապրի շատ 5 մինուտ Բուջուր ախպերն ասում է, թե այս խնձորան օտի դաստի կլովանա։ Մաշնակ ախպերն ասում է, ես էլ այդ խնձորը դաստի ընդրան կհսցնեմ։ Նա մտածի կլանստում, 5 մինուտում խնձորը հսցնում են այդ աղջիկանը, աղջիկը խնձորը օտոմա դաստի լովանում։ Մենք աղջիկը պիտի փսակվե տրանցանա մինին նհդ, որ յուրուր քեփինի չիկան, գործու սուդի ընտամ։ Թակավեր են աղջիկ։ Տինինք թա սուդյան տուվս։ Աղջիկը հյուր կտաս։ Ակավերը աղջիկն ասում է. «Աղջիկը կտամ փոճուր տղին»։ Մարը թակուհին վերլսում է աղջիկը խոսում է ուրախություն անտեղան երաթրջում ծծվամ։ Ճպատն ասում է. «Խեբեդը մա փոճուր տղին տաս»։ Թակավերեն աղջիկն էլ ասում է. «Շատ բարձ, ընդրանք իրենքն էլ լավ կարդալն, բադարկեք ստացալ, երկուսին բադարկան ենա իրանց ձերքին, են փճուրին բադարկան էլ աղջիկը կրելա։ Մենք փճուրին ձերքին բադարկա չկա։ Ավազի են աղջիկը բեդմա փճուր ախբորուտան»։ Շփոթն ասում է, «Թակավեր են աղջիկը ապրած գնա, լող դյուզա»։ Թակուհին վազատան թակավեր են կոշտու լող ասում, Երկունջի օրը յուրի գուններ այդ բարավ մարդը կինամա են թակավերին նհդ վեր ընդրա կշտին աղջկանը խուսցնի։ Երկուսավ թակավերն ամբարա մարդը խելլա զրուցն անում։ Հտրանը յետը այդ բարավ մարդը ճպատը թողանում գցում օթախի մաշտը Չպատնասմա Թակավերն աղջիկ, լավ լսե, վերջումը իմ հարցես դուժ ջողապ պիտի տաս։ Վեր ես էլ քզանա շատ գոհինիմ։ Բրեմստի, ինումա չինեմ մին դուլգեր, մին դերզի, մին իմաստուն։ Ատրանք հնգրանոմն կինամ մոտի քաղաքը։ Ճանապարհի մտնումա։ Ատրանք քիշերը մնամը մին ծմակում։ Խոսքումին նանուն վեր հերթավ քիշերը ղարաուլ քաշին առաջ գարաուլա քաշում դյուլգյարը։ Իմաստունն դերզին կոնեննում դյուլգյարը վերմրսվեց, մին ծառա կտրում, ընտրանա մին գեղեցիկ աղջիկ շինում։ Կոզից շատ աչրչարվում, ամմա շատ ղաշանգ է դուսկամ այդ աղջիկը։ Մեգել նոբաթը գամա դերզուն վեր գարաուլ քաշի։ Դերզին հələ գյուդմաթա ուրանանա մին 10 շակ հրու, մին ղուրուլթուկա, տա գյուղա։ Եվաշ-եվաշ մտոնոմա տեսնում փեդիտ շինած աղջիկա գլխի անգյուն վեր այն դյուլգյարին պեներնա։ Այդ դերսն էլ ըտրահետը շորերակարում վրվախտ անց կենա։ Մինչև իմաստունին նոբատիկյա։ Ըտրանայետը իմաստունն աղարավոլ քաշում։ Իմաստունին աշկավնանգյում այդ կերպարանքը յավաշ-յավաշ մտանում այեշում, գլոխ ընգյում թապենի հինչումնա։ Ինքն էլ յուրան իմաստությունն է պինիցունում։ Այդ անսունջ փեդի աղջիկանը յուրան շունչան շունչ ատամ։ Շերավը դուրգարը դարձին երընկնում տեսնում մի լավ աղջիկ գտող կանգնած։ Ըտրանցանը ամմը մին ուզում այդ աղջիկանը նհդ պսակվե։ Ըտրանք իրուր նհդ հոջատ ընտամ, ըտրան հդը էլ կործը տամը սուդի։ Թակավար են աղջիկ։ Դինենք թա սուդյան տուվս։ Հյուր կտաս այդ աղջիկանը։ Թակավար են աղջիկն ասում է. Ես աղջիկը գտամ իմաստունին։ Թակավար է բրլսում աղջիկանը խոսելը ուզում աթա օշան տանի։ Ճպատն ասում է. Խե, խե կտաս այդ աղջիկը իմաստունին։ Անդրա հետ է որ դուր գարը կարող է իտի շատ փեդի աղջկեր քշինի դարձնել կարող է ինձ շատ շորեր կարի ամա իմաստունը կարող չի էլ համինին հոգիտա քանի որ առանցեն էլ յուրան հոգվին կսը տավալա վերնդրա կորած հոգվին կսը տղեկա օտրա հոտը էլ աղջիկը պետք է իմաստուն են տան չպատնասմա լող դուզսացիր թակավերեն աղջիկ թակավերը այդ լոխվեր լսումա շատ արուխանում։ Այդ պարա մարդին ասմա, դևեր դու իմ աղջկանս խուսցրալս, իմ խոսքս էլ խոսքա, աղջիկս էլ ակունու թակավորությանս կեսնել։ Այդ պարա մարդն ասմա, թակավերը հապրած կենա, մս ճանապարհ դիրբիդե մեր հայրենիքը։ Հրսանեկի ընդեղ ընկնելու։ Թակավերը ռազիա գնում, օղտը օղտավսկա բեռնում, այդ պարամարթին յուրանղճիկանը մնել են ջահիլ տղին ճանապարհ դնում։ Ատրանքը սումաննդեղ շտեղ յուրուր պտահալն։ Այդ պարա մարդը օրա խորախ այդ տղեն ասում է հսեստեղ մենք յուրուր պատահեցինք ստեղ էլ յուրուրանա կպիժանվինք այդ ջայլ աղջիկը ինձ հարգավեր չի քզնտամ Ըտրանը հտելես օխտո օխտեն պերնա վսկեն ես ընցիկուն նմե վերտու զդացիր հələ հացել տվիր ասում է փորձունում ցուկուն տերնում ընկնում մոտի կետը աղջիկնան տան յուրուր խտումն փոչփոչորում իրանց ճամփան ընկնում կամ հոսնում իրանց երկիրը կամ ընտոն տեսնում իրանց հեռնամարը հիվան հոգի տալիս։ Որ իրանց տղին տեսնում են, թե ինգաս տղան լոքն տամ երկնեմ լվանում։ Իրանց տղին հետի մին լավ հրսանակ են անում, լոխ մին տոն տերած օրախ ապրում։ Դե դրանք հսեն իրանց մուրազին, մունքը եկեք հսնենք մեր մուրազին։